Ba Donostia, zinemaren hiriburu bilakatuko delarik behatzi egunez, aurten berreunda mairu filmerakutsiak izango dira, eta profesionalerako dela edo publiko osoari begira ezta. Batzoi jarri zituzten, sarrerak salmentan, eta guk gaur ikus dezazuen zerenako edizioa izango dugun, Donostiako Zinemaldiko zuzendari ordea izango dugu gurek. Maialen belokirekin, Donostiako Zinemaldiaren irurogeita bosgarren edizioaz mintzatuko gara. Maialen Beloki kaixo egunon. Kaixo egunon. Beste behin ere zurekin mintzatuko gara, Nostiako zinemaldiak iruro itabosgarren edizioa jospatuko baitu aurten, eta pitin bada zurekin ikusiko dugu, ez zenako edizioa espero dugun, zenako filmak ikusi izango diren, eta nola ez, alfombra gorria jarrita, ez da, e, izarran itzi izango dituzuet, nez, e, zuen artean, ba, aipatuko ditugu izen batzuk, iruditzen bat zaizu. E, lehenik eta behin, Euskal eh, zineman zentatuko gineke, eh, esan baituzue aurten film ugari kusial izango ditugula, e, orotara hau Euskal Ekoizpen e, eskeniko dituzue sail ezberdinetan banatuak, eta horietako bi gainera sail ofizialera ekarri dituzue. Bai, aurten pozik gaude, zeberiro bi bi euskal filme ikusi ahalko dira sail ofizialean bata lehiaketan eta beste lehiaketatik kanpo lehiaketan e, Jon Garaino eta Aitor Arregiren e, handia eh, filmea ikusi ahalko dute ikusleek eta lehiaketatik kanpo e, Fernando Francoren Morir filmea eta gero egia esan euskal ekoizpenak ba bueno sail ezberdinetan aurkitu ahalko ditugu adibidez e, Zabaltegi Tabakalera sailean Koldo almandoz bere azken laburra plagan aurkeztuko du edo belodromoan baita ere ba, operazion kontxa e, eh, filmea ikusi halko dute e, ikusleek ez. Eh, hoiek dira pixka bat sailez bernietan banatutako euskal ekoizpena, baina gero beti bezala zinemira sailean baita ere beste, beste filme batzuk ikusi halko dituzte. Gainera, e, oso oso era askotarikoak dira filme hauek, aurkitu ba, dibidez dokumental bat e, daukagu, elkarrekin tugeder eder bezalako dokumental bat, nio baita ere e, fikzioak, ez, bitxirula edo non bezalako fikzioak, oso ezberdinak, genero ezberdinetakoak, eta, bueno, pentsatzen dugu beste behin, ba, Euskal Zinea osasuntxu dagoela zinemaldian. Eta non filmai batu zula, e, iparraldeko leheneko izpena duzu, e, aurkezten duzuena zinemaldian? Bai, bueno, e, egia esan ez dakit, e, datu hau, datu zehatza ez daukat, desde logo ni nagoenetikan, bai da e, iparaldeko lehenengo filmea, e, bai, esan beharra dago, bai, e, Euskal Autonomia Erkidegoko e, koiztetxe batek parte hartzen duela filmean, e, irusoinek, eta Eta ni, bai, nik usteet lehenengo filma izango dela zinemira saldean iparaldekoa. Hori bai frantsesez, hizkuntza e, filmaren hizkuntza frantsesa da, naiz eta taldea euskalduna den. E, eta, bueno, ba, benetan fikzio berezi bada ez, eh, era kolaboratibo batean egin dutena jende askoren artean eta abar, eta oso pelikula interesgarria da ez, nik uste etikusleek osatuko dutela. E, aipatu duzu, e, Euskaleko izpenezari garen ez, esango dugu, Euskaraz, Espainolez eta frantsesez ez, eta batzutan ingeles ez ere. Aurki ditzazkegula filma, baina beti ere Euskarazko azpitituluak dituzte denek? E, bai, bueno, egia esan urteetan zehar euskaleko izpenak oso hizkuntza eh, ezberdinetan aurkeztu dira, eh? Aurten e, euskera, gaztelera, e, frantsesa, baino baita ere inglesa elkarrekin together bezalako filme batean estatu batuetara jotzen dutelako eta bertakoekin ba e, ingeles egiten dutelako, baino beste urte batzuetan benetan hizkuntza arraroak ere parte hartu dute, Zine, bueno, euskal euskal batez ere zinemira sailean. E, eta bai, aurkitu daitezke, bueno, saioaren arabera euskal azpitutuloekin edo gaztelaniazko azpitutuloekin ikusi halko dira. Eta eh, euskaleko izpenez gain ere, eh, betire esfortzu bat egiten duzu e, eh, euskarak presentzia izan dezan zinemaldian eta beste sail batzuetako filma batzuk ere euskarazko azpitituluekin, ez? Ikusi izango dira. Bai, saiatzen gera sail guztietako filme batzuek euskarazko azpitutuloekin eskaintzen, bueno, ba, jendeak aukera hori izan dezan eta bai, hori ba, azkenean sail oso bat hartu ordez, ba, pixka bat eh, pikoteatzen dugu sail ezberdinen artean, hor laukera zabalagoa izateko ikusleek. Horretarako, ba, ikusle horrek egunera eh, eh, e, jotza besterik ez du ikustekoen zer eta ze hizkuntzatan ikusi al izango den filma orotara 213 film, eh sailkatu dituzue aurtengo zinemaldirako hogei sailetan gutxi gora bera eh sailkatuko dituzularik 213 film horiek eta beti harreta gehien pizten duena sail ofiziala izaten da estreinatu gabeko e, mundu mailako film horiek ekartzen dituzue aurten zenorako abaniko aurkeztuko duzu sail ofiziala Ba, ia esan oso posi gaude hortengo sail ofizialarekin, batetik aurkitu daitezke jendeak asko espero dituen eh, zuzendari ezagunen filmeak, adibidez eh, inaugurazioa Pim eh, azkenengo filmea da, ez, zuzendari oso ezaguna, gainera, bueno, izarrekin eta abar, e, edo bertan James Francoren azkenengo ekoizpena baita ere berak zuzendu eta aktore lan egiten duen pelikulak ere sail ofizialan izango dira, baina gero baita ere, ba, guru bete gustatzen pixka bat ola, ribitziak edo sartzea edo zuzendarien lehenengo edo bigarren filmeak direlako edo bestela agian hemen hain ezagunak ez direlako, ez adibidez, e, soldati filme rumaniar bat da e, zuzendariaren bigarren filmea, e, baina gero baita ere daukagu badibidez ba, Ursula Antoniek bezalako zendari bat, e, nazioarteko zinema jaial agerraldietan, eh bueno, ja ezaguna den izena da, baina orain arte onera, bueno, Espainiara etorri, ez dena etorri ez, eta donostiara gutxiago orduan, gustatzen egu pixka bat kombinazio hori ez. Izen handiak, bat alde batetik, eta bestetik, ba, bueno, ba, deskubrimentoak izango direnak. Mhm. Eta generaletik? Ba, baita ere iasan era askotariko pelikulak aurkitu halko dira, ez? Ba, e, badaude adibidez e, dokumental bat, e, So Help Me God, edo deitzen dena, e, bueno, ba, hori dok, eh, dokumental utxa dena, oso interesgarria, oso kasu interesgarri bat aztertzen duena, baina gero adibidez Marrow Bone bezalako pelikula batek, ba, ba, generozko filmea da, ez, beldurrezko generozko filmea. E, bueno, azkenean abanikoa hor ikaragarri handia da, eta beti esaten dugun bezala nik uste e, ikusle guztientzako programazioa daukagula saio ofizialean. There's no one else in all the world I know. I'm making medical history. Urtero urtero errepikatzen dugu, baina ez gara nekatzen esan ez ba, etorkizuneko zinema hori ez, ikus dezakegula ere donostiako zinemaldian, baina e, azpimarratzeko ere bada atzera begira egoten zaretela urtero urtero zinema egile bat hautatu eta bere filmak eh, eskaintzen dituza urten eh, norri izango da hautatua. Bai, aurtengo atzera behirakoa Josef Lousei e, eh, zinemagilari eskeniko zaien, nor, zaio, normalean bi, bi atzera behirako egiten genituen, baina aurten Josef Lousei eh, bueno, ba, filmografia eh, handia da eta pentsatzen genuen hobe oh, zela ba filmografia guztia erakustea bertan e, partekatzen hastea baino e, eta atzera beirako arduan berari zuzendua izango da. Gero egia da komentatu duzun bezala beti gustatzen egula atzera baino aurrera begiratzea <laughs> baita ere eta zentzu horretan zuzendari berriak bezalako sail bat oso ikaragarri garrantzitsua da guretzat edo zinema ikasleen nazioarteko topaketan non ikusi halko den gaur egungo gazteak ze, ze, ze zine egiten duten, ez? Nondik joango diren e, gero etorriko diren zine hoiek, ez? Bai, eta zinema eraikitzen ere baduzue, eta sortu berri duzuen sail bat ere Global in Progress izenekoa, bertan ba, izkuntza ez hegemonikoetan diren eh, film horiek lagundu nahi dituzue, Europa mailan eh, geldituz, eta Euskal filma bat ere hautatu duzue eh, sailontan. Bai, guk hor eh, egiten genuen refleksioa beti eh, askotan esan dugu ez gaztelera gulotzen gaitu Ego Ameriketako herrialde guztietara eta pixka bat gunai dugu Europako atea izan, ez, filme edo zinematografia zako. E, eh, baina gara, guk hemen euskera zerez hitz egiten dugu, ez, esan zergatikan ulertu behar dugu euskera banatzen gaituen zerbait bezala. Azken finean beste beste herrialde edo territorio askok dauzkate hizkuntza ez hegemonikoak Europan, ez? E, hizkuntza hegemoniko bezala ulertzen ditugu gaztelera, ingelesa, frantsesa, italiarra eta alemaniarra. Eta errusiera, markatu bai. Eta orduan jo, baina imaginatu beste beste zen, zenbat hizkuntza dauden, ez? esan pentsatu genuen agian euskerak baitaren lotu gaitzake, ez? Beste herrialde edo territoriotara eta bar. Eta horregatik sortu genuen Global in Progress bezalako sail bat, eta komentatu dezun bezala orten euskal filme bat e, hautatua izan da, e, Telmos Nalendantza. dantza, e, oso oso pelikula berezia izango da, eta eh, benetan nik, nik ikaragarrezko gogoa duzkat ikusteko, ez, eh, zer egiten duen telmo korrelako gai batekin, oso estetikoa izango den pelikula, eta oraindikan bueno, erroda, errodatzen ari dira, eta e, bueno, ba, bukatu gabe emango da bertan ez Global in Progress bezalako sail batean, baino ziur nago datoren urteko filmerik garrantzitsuenetako bat izango dela dantza. E, talde profesionalentzat ere hitzordu importanta izaten baita zinemaldia, e, bada ikusle arruntak gozatu dezaken zinemaldia, baina profesionalek ere ba, beraien lanarentzat ere mm, interesgarria izan daitekena talde hortatik aprobetxatuko duzu, talde profesional batzuekin elkartzeko e, eraikitzen ari diren firma horien errealizadorei, ba, beraien firma zabaltzen laguntzeko. E, bai, bai, bai zinemara ikiten eta bai glokarin porore sailak e, E, era irikitzen dira bakarrikan industria profesionaletara, eh? ikusleek ezin dute sartu, beraien zerrendikan bukatu gabeko filmeak dira, kasu askotan oraindikan gergiltze zaie, ez, eh? bai, ez bakarrik muntai alana, baizik eta oraindikan errodatu behar dituzte sekuentziak eta bar, orduan bakarrik e, ikusten dute e, industria profesionalek eta baita ere zinema, zinema jaialdi ezberdinek, orduan printzipioz beraien helburua bertan da, ba, bertan e, sortzea behar diren laguntzak eta bar filmea amaitzeko. Eta horrez gain, e, baita ere bueno, koprodukzio Europa eta Amerika, Ego Amerikaren arteko koprodukzio foroaren barruan, baita ere pixka bat sart saiatzen gera ez, kontekstu horretan, industriak kontekstu horretan, ba, bueno, ba, langiroa bultzatzen eta bueno, ba, proiektuen salmenta bultzatzen, edo fi, amaitutako filmeen salmenta bultzatzen. Ez zinemaldiak ere izan behar du industria topaketa bat. Ba, zinema, eraikitzen ari delarik, e, zineman estrenatu gabe diren filma horiei begira jartzen zarete ere, eta baita estrenatuak izan direnak, eh? sail ezberdin horietan eh, erakusten dituzue, kaneko festivalarekin harreman berezia duzu gainera, eta perlak sailan adibidez, eh, aurkitu izango ditugu gainontzeko festivaletan basariren bat eskuratu duten filma horiek. Bai, aurten perlak eta zabaltegi tabakalera saliaren artean banatzen dira sari horiek ez? Adibidez, eh, Berlingo sari nagusia perlak sailan ikusi halko da, hildiko onje diren eh, pelikula, baino kaneseko eh, urrezko maskor hori azkenean e, tabak, e, zabaltegi tabakalerako izango da. E, bueno, Ruben Osluni tabakalerak lehen urtean e, bueno, ba, bat eskaini zion, bera hemen egon zen, eta gainera Deskuer bere filmak ba, arte zentro bati buruzkoa da, ez, orduan ikusten genuen oso ego egokia eta tabakalerako inaugurazio bezala. Eta bisail jauen artean, bai ikusi halko dira pixka bat, ba, e, mundu mailan zinema jaialdietan edo beste herrialdeetan estrenatu diren pelikula interesgarrienak. Ez perletan agian dira pixka bat e, publikoari zuzendutako pelikulak, eta zabaltegi eta bakalera salian baita ere publikoari zuzendutako, baina pixka bat bereziagoak diren e, filmeak, eta batez ere e, edo zein formatutakoaz. E, izan daitezke amar minutuko labur metrai bat, edo laburduko filma bat, dokumentalak, fikzioak, da sail e, irekiago bat. Mhm. Eta Koldo Almandozen lana adibidez eh, hor ikusi izango dugu lan berriarekin etorri baita. Bai, Koldo Almandoz urtean ere Zabaltegi bakalera sailean izan zen, ja usteet badaramatzala urte batzuk bertan parte hartzen eta bere azken laburmetraiak bertan, bueno, lehiaketan izango da, ez? Plagan e, bueno, Koldo Almandozen lana beti iru zaigu interesgarria eta hau ikusi genuenean hautespen batzordean, ba bueno, pentsatu genuen Zabaltegi bezalako sai batentzako oso egokia zela. Mhm. Barrez esaten dugu, baina berrunda malau film, eh, eskeniko dituzue amarre egunez gutxi gora bera, eh, donostian eh, edatuko dituzue film guztian, noski, bihotza beti ere izaten da kursal gunea, baina orain eh, tabakaleran zuekera aurkitzen zaretenez, eh, bisatza baldu duzu ez, eh, Bai, e, bueno, egoitza ezberdinak dauzka zinemaldiak, egia da Kursal eta Victoria Eugenia eta, eta Principe Aretoen artean e, mugitzen dela jende gehiena, baino e, tabakalera egoitzak ere gerozta garrantzi gehiago dauka guretzat, batetik zabaltegi tabakalerako e, filmen lehenengo pasea babertan ematen delako, beraz guretzako egoitza garrantzitsua da, eta ikasleen topaketa ere, zinema ikasleen nazioarteko topaketa ere bertan ospatzen delako. E, minutu, bos minutu tara gaude ibiltzen, eh, batetik bestera donostia oso txikia da, eta, bueno, iruitz azkenean pixka bat zabaltzea ere, e, bueno, ba, egokia dela. Ez gero, beste, beste zona batzutan, adibidez antigo berrin baita ere, ba, bertako zineak erabiltzen ditugu, baina gutxi gora bera, bai, egia parte zarra eta zentroaren artean ibiltzen da, eta gero noski, zinemaldia. Mm Ba, beti ere arrakasta izaten duzue eta urteroko gomendioa izaten da webgunera jotzea hautatzeko filma, e, torri baino lehen eta ezagite zer, zer esango zeniek entzulei? Bai, hau izaten da urtero botatzen duten <laughs> esaldia lelo bezala, baino egia da E, bueno, zinemaldian ikaragarrizko filme pila bat daudela, zu komentatu duzu, e, orduan Eta era askotarikoak direla oso ezberdinak, sail ofiziala, zuzendari berriak, perlak, zabaltegi eta bakalera, zinebira saila, Made in Spain, Horizontes Latinos, azkenean, hainbeste filme ezberdin daude, ba, pentsatzen dugula ikusle bakoitzak aurkitu ezakela berari usatuko zaiona ez, baino horrek ba, beti txiki bat eskatzen duela, ez pixka bat, aldez aurretikan ba, irakurri behar da, eta ikusi zein den bakoitzaren gustukoa izan daitekeen filmea. Orduan, esfortu txiki batekin ziur nago aurkitu dezaketela beraien filme hori edo beraien filme horiek, baina bueno, lan pixka bat egin behar dela alde zaurretik. Bai. Eta mm, internet bidez ere saltzen dituzenean sarrerak e, kasu emateko, ze azkenean sarrera asko berehala, ez? Agortzen dira. Bai, egia san, e, eh, azken urteotan, bueno, sarren salmenta oso ondo, oso ondo joan da zinemaldian, eta egia da sail konkretu batzuetarako oso azkar agortzen direla, ez normalean ba, presentziak dauzkaten saioak, ba, edo zuzendaria edo aktuaren presentzia dauzkaten saioak, E, bueno, ba, azkarrago e, agortzen dira eta normalean ba, perlak edo zabalteiko saio batzuk izaten dira pixka bat jendeak egin ikus nahi pelikula horiek, ez orduan bueno, ba, badakizue hau urtero igandean ikaragarrizko kolak egoten direla eta eta interneten bidez ere jendea oso goiz esnatzen dela sarrerak erosteko eta egia da, eh, saio konkretu batzuetarako ba bat igandean goiz esnatu behar dela. Baitzu lider batein dugu, eh, ez ditu aipatu etorriko diren aktoreak zerrenda luze bat baduzuela azpimarratu zenuten eh, batzuk aipatzearren aipatuko dugu Donostia sariekin eh, hasiz, ez? Monika Belutxi batek jasoko dela urten Donostia saria, Ricardo Darin, Ainez e, eh, Barda ere gurean izango dugu eta Glenn Close adibidez edo Arnold Schwarzenegger. Bai, pozi gaude baita ere aurten e, donostiara gerturatuko diren izarrekin ez e, oso ezberdinak dira, eta bueno, azteko e, donostia sariak, e, donostia sari ezberdin dira, e, batzuk adibidez e, bueno, izarrak edo glamur hori e, representatzen dutenak, ba, Monika Beletxu bezalakoak, bueno, edo Ricardo Ari naiz eta agian, E, territorio txikiago batean, baino baita ere bueno, Ricardo Darinen aktore lana bueno, ba, E, gaur egun aktore gutxik daukate, ez, berak daukan filmografia atzean. E, eta Ainez Barda agian pixka bat, ba, e, ez da inglamurosoa den saria, baino zinema gustatzen zaigun ontzat, eta zinemaren historiaren zat, hori, bueno, ba, gelituko den izen bada, ez, e, zinemal, e, zinemagile Belgia, Belgikakoa da, naiz eta bere lana batez ere frantzian egin duen, baina bueno, historia, historiara pasako izen bada, ez? Eta horrez gain, ba, komentatu ezun bezala, ba, dibidez klausuran e, Glenn Close gerturatuko da, donostia saria izan zena duela urte batzuk, e, bueno, inaugurazioan Alicia Vikander bezalako ba, aktoresa bat izango da, orain oso mudan dagoena, edo, bueno, John Malkovich izango da esail ofizialeko epaimai burua, e, Arnold Schwarzenegger ziur nago ba, ikaragarrizko mugimendua sortuko <laughs> duela donostia, donostiaren artean, orduan presentziak izango ditugu iaia Donostia zinemaliko egun guztietan baita ere ba bueno, mm, izarren edo glamurraren atal hori ba landu behar degulako, ez? Eh, mm. Zinemaldiak baita ere. Eta e, Donostia saria ipote duzula, e, eh, zinemira saria ere ez du aipatu, baina importantea ere izaten da, euskal Zinemali begira urtero sari bat ere ematen duzu eta urten Julia Juanizek jasoko du saria. Bai, e, interesgarria irutzen zaigu, bueno, Julia Juanizek daukan baita ere lana atzekaletik errekonozimendua merezi zuela, hori argi geneukan eta baita ere interesgarria iruditza zitza egun, ba, teknikari bati ematea, ez askotan sariak beti ba edo aktoreek edo edo zu sinema zuzendariek eramaten dituzte, ez, baina azkenean, ba, montaje lanetan ibiltzen den pertsonak, adibidez, Julia Juanizek, eh, bueno, ba, ikargarrizko zeresana dauka, gero e, egiten den pelikuletan, ez, orduan interesgarria iruditzen zaigun, ba, teknikari bati ematea saria, ez. Eh, gero bere filmografia begiratu eta ikusten duzu bueno, merezi duela eta oso pozik gaudeia esan berari eskaintzearekin. Ba, oso miki. Ba, guztionekin geratzen mi esker maialen. Mi esker zuei. Ba, maialen, eh, beloki Donostiako zinemaldiko zuzendari ordearekin mintzatu gara gaur zabal, eta Donostiako zinemaldia hostira lontan abiatzen delarik, sunentzat edo informazio gehiagorako honako egunera jotzea gomendatzen dizuego, webikoitzeroaldiz.sansebastianfestival.com webgunera. Bauze izan da gaurkoak emanduen guztian zule, nera letik besterik ez, biadarte izan ongea jo.